Zigarri untsa atzaman diat, talde edo kantai hanitz, bena denak unat zutia, behala igandu karestia, eta ni pai maheni behintzen uh, eh, gaitzian haitian egitia, bena ikusten diagu zuinahi adinetako kantaia bat diela, familia asko taldik zutian, zumait, eta ageiduk familia, familietan eh, kantatzen nahi diela, kantoik ikasten dutiela eta publik nahi zirin emaiti ez dukainzera, ez die kostumaik, eh, jabosiek ez die kostumaik aitzeko, eta eta mesimente badi, eta memento gozo bat egandiak eh, izigarri goxo. Uh, jabo mesizikia, talde jabo mesizikia, bena denak unatzutia. Ba, ni e, musikaren egunean lehenbiziko eguna diat, enean segulan zautzen. Hala, uste uh, parte hartzaleetan kalitatezko parte hartzkantaiak baziela, sohkuntzak eba, uh, taldezka, bakarka, hala, erakusten du kultura eta kantia bizi dela soko untan, eh, hagian luzaz, eta gaialdia bai, da seitzen du antzaekin, e, eh, uste dut eh, jendea erkin muntatu dela, eta ala, go, go, go, saristatu behar beti e, e, uste dut gilean lanian nahi dienak, jargo kusi langilea unitzekin. bazkagia mardulak Iraz bako txakantzen belara. Zeiki duzu hartzaina goizian, gazna berri esogin barnian. zaike ordian ardiak ordira tinkian koraliaren bortsa nahian arezek lantzaike batian joan alagetara bortean algarekin begira bakian gozo zaitai diaren Baliaka Zunien ezti Txarpoliai nirina Ta ez pelaren berde Edera Zeikidu zu hartzaina Gondi de tinkian koraliaren bortsa nahian arrezek batian joan